علام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة علام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kelser. الحياة وصاروا بناتي نشيد الحياة بسم الله الرحمن الرحيم O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani.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 Pomijali smo način kako se žena znači kupa nakon dženabeta. I sada je na redu kupanje žene nakon posle porođajnog perioda, čini pasa i kupanje nakon mjesečnog ciklusa. Kupanje nakon nifasa i nakon hajba biva isto kao kupanje nakon ženade. Tim što se dodaju neke stvari. Prvo, korištenje sapuna ili šampona ili nečega drugog od sredstava za čišćenje. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kada je Esma bint Abi Bekr pitala poslanika sallallahu alejhi ve sellem o kupanju, rekao je neka kaže neka od vas uzme vodu iz sidr a sidr je to vrijeme bio znači bilo sredstvo za čišćenje pa se je time kupao, kupali se mejci sa sidrom i to je plod divne glotosta sa njim se znači čistilo pa kaže neka uzme taj sidr i neka se dobro očisti sa njim potom neka opere svoju glavu i kaže neka je dobro protrna neka dobro protrna svoju kosu da dođe voda do korijena kose a potom neka se sapere druga stvar koja se čini pri kupanju nakon pasa i hajba jeste raspitanje pletenica. Kazali smo da žena kada se kupa nakon ženabeta ne mora raspusti šta? Pletenice. Što se tiče raspitanja pletenica kod kupanja nakon hajza ili pasa tu postoji spor među islamskim učenjacima. Poslanik sa ovo svojima rekao u ovome prethodnom hadisu, koga smo citirali, desio bi tada i Bekr, ali se nosi Ajša, kaže neka protrlja svoju kosu dobro, neka je istrlja, da se natopi a, korijen, znači sa vodom. Kažu, ako žena ima pletenice utegnute do korijena kose, onda ne može to tako uraditi, pa treba da ih rasplete, treba da ih rasplete. To znači jedan od argumenta koji koristan i učenjak. Medheb ili mišljenje većine islamskih pravnika, imama Ebu Hanife, Malika, Šafije i drugi jeste da je to sunnet, da je raspetanje pretenica prilikom kupanja nakon hajza ili nifasa isto tako sunnet kao što je sunnet kada? Nakon dženabeta odnosno sunnet, nećemo kazati sunnet, nego mustahab je ovdje, a nakon dženabeta se može znači kupati bez toga. Znači u svakom slučaju nije obavezno ni u jednom ni u drugom slučaju. Kaže ovi učenjaci, ovaj hadis koga se spomenu nije dovoljno jasan. Dakle, dobro istrlja, može dobro istrljati, možda su proteniti i utegnuti, tako? Kaže, nije dovoljno jasan hadis, pa ne može biti argument. A kaže što se tiče hadisa da je poslanik sa osvrame rekao Ajši na hađu kada je bila u hajzu pa se očistila kaže raspleti svoju kosu i okupaj se. Zar ovo nije argument da se raspleće kosa? Jes. Hadis je redostojan, hadis kod Buhari je kod muslima. Hadis kod Buhari je kod muslima jasan argument šta da se kosa rastuće. Međutim, kažu učenjaci koji kažu da je mustahab, kažu to nije kupanje hajde ni fas, to je kupanje zašto? Za ihrame. Kažu da je kupanje za ihrame, a nije za kupanje od hajde ni fas. Znači, imaju šta? Replikovo mišljenje, mišljenje Hambelijske pravne škole, koja kaže da mora rastuće pletenice. Pa kaže ovdje je kupanje radi ihrama, a nije kupanje nakon hajde, nakon, nakon hajde. Nakon hajde. I kažu Aisha radi Allahu ta'ala je usudla postupak Abdullah ibn Amra kada naredio svojim ženama da rastuću rastuću šta? Plateniste prilikom kupanja. Ima Mahmud Hasan al-Basri Tawus i drugi smatraju da je žena obavezna da to učini i to je mišljala bo šehu sami ili kajim je odgovaraju učinjacima koji smatraju da to nije obavezna odgovaro ime na to mišljenje. Kaže, što se tiče hadisa, da je ona bila u hramima i da je to bilo kupanje da se je bilo u hramima, kaže, to je tačno. No, međutim, je li jače, je li jače kupanje od hajdeni fasa ili kupanje od hrame? Šta je jače? Hajdeni fasa, jer je to kupanje važib, to je kupanje važib, obavezno, to kupanje za i hrame, sunnet, znači nije važiv, nije obaveza, pa kažu ovo je veći stepen i Allahove poslanik nešto naredi u tome. Pa to odnosi za taj veći stepen, a odnosi se znači za kupanje samo za i hrame. A odgovaraju većini učenjaka kada spomenuli to da je Abdullah ibn Amra ibn Asa, on je nađivo svojim ženama da se rastuću placenti kada se kupaju, ali to im je kada se kupale nakon ženabeta. Pa Aisha kazala, kaže, kaže svašta od, od Abdullah ibn Amra ibn Lasa, kaže, zelim neće reći da, da obriju svoje glave. Kaže, pa ja sam se kupala sa Allahovim poslanikom, kaže, i nije naredio da ja raskućem po tomu. Pa je znači Ajša ovdje, e, jeli, korila Abdullah ibn Amra ibn Lasa, koji je rata da nije poznavao ovaj propis radi Allahu ta'ala anhu. Znači, na osnovu ovoga, sigurno da je sreće i bolje ženi da rasplete, znači, patenice, iako kažemo da većina učenjaka kaže da to nije, da to nije obaveza, već je to mustahab. Treća stvar koja žena, koju žena treba uraditi kada se kupa nakon, nakon e, ova dva jeli, vremenska perioda poslije, poslije porodni i jeli, poslije ciklusa, jeste da očisti znači dobro tragove krvi i da na to mjesto stavi mis, da ne nese miska ili nešto od mirica, znači da tako spriječi širenje, znači neprijatno mirisa koji je eventualno mogu ostati nakon, jeli, nakon stikusa. Nakon toga, nakon kupanja, dozvoljeno je čovjeku da presuši svoje tijelo govorili smo kad smo govorili o abdestu, spomnjali smo šta je mišljenje Dumhura, što se tiče abdesta. Sliče to nešto što se tiče gusula, nama hadis da je Neimuna donjela poslaniku, to je jedan jedan komad platna ili peškir, jedan da se obriše nakon abdesta, pa je to odbio. Kaže, odbio je, kaže, i otresao je svoje ruke. Učenjaci koji smatruju da to nije, da, da nije ispravno, da se čovjek briše nakon abdesta ili nakon dejuma, koriste ovaj argument. No međutim, može biti da je poslanik sa osana odbio taj peškir zato što mu se nije peškir kao peškir da pa može. Može biti da ga je odbio sve žurio. Neko da žurio pa nema vremena da se briše, nego samo odiće i idemo. Jer tako, postoji znači možda postoji drugi razlog zbog koga je Allahom poslanik sa osana odbio šta? Da se briše. A otresanje samih ruku, jer to je uklonjeno dodete ostana na tijelu jeste, što se isto postiže čime? Peškirom, sam peškirom na drugi način, možda bolje, nego tako, svakog puta i jedan i drugo rezultat biva isti, tako da nema argumenta znači koji ukazuje da bi to bilo zabranjeno, pa je šao sada dozirom da se nakon ovoga, nakon toga čovjek ili obriše. A da ne kažemo ako je vrijeme hladno, i ako čovjek se izlazi napolje, ako može razboliti, čak može biti sretno da bude važno. Da se ne razvije, jer je obaveza čovjeka da spriječi ovaj uh, izazivanje bolesti. Jeste. Pa ako zna da ćete prehladiti, tako da će izvite da obavljaju da možemo kaziti da prekuši tijelo i da osuši kosu i tako dalje, da, da, da se ovaj, pripremi znači za taj ukus. Ovdje imamo nekoliko pitanja vezanih za gusul. O pitanjima o gusul da će mogu da govoriti sigurno još par predavanja, svom mesele o koji se sam slučaj spomljali i predpostavke koje navode i tako dalje, ali bi vam to uzelo puno vremena, dragostinog, a nismo znači se navikli uh, toliko širiti, nego spomenuo samo nešto što najbitnije. Nije obaveza čovjeku nakon gusula da se abdesti. Nakon gusula nema potrebe da se abdesti. Ko se abdesti ili ko se ogusuli šarijetskim gusulom, nema potrebe da se abdesti čas, iako nije abdestio prije toga. A? u podne da je abdest prije gusova šta? Sunnet. Međutim, čovjek ne praktikuje taj sunnet i ogusuli se, a nije abdest prije, prije gusova. Je li mu abdest ispravan? Jeste, ima abdest. Pored toga što ima gusul, ima i abdest, ali je ostavio, ostavio je sunnet. Zato što je, je li veća čistoća gusul ili abdest? Gusul, to je veća čistoća. Pa ono što je manje, ulazi pod ono što je podonošno veći. Tako je u šarijos, to je poznato, jel? Tako je učenjac to koji se kad govorio hadisma. U jednom hadisu došlo da je namaz u džematu da vrijedi za 25 deređa, a u drugom 27. Ima li tu razilaženje kontradiktorne? Nema, jer ono 25 ulazi pošta. To 27. Pa kad bi kazali da namaz u džematu da vrijedi poput 10 pojedinčnih namaza, je to kada nešto krivo? Nisam Vredi je poput 10. Vredi i više od toga. Tako da znači ono što je manje ulazi pod ono što je veće i tako se pomire i tako se pomire, pomire hadisi i usklade se njihova, njihova značenja. Aisha radijallahu ta'ala anha kaže kako bilože vam tirmizi i nesaj i drugi u predaj kojima dobar lanac prenosilaca. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. poslanik sa osam nije abdestio nakon kupanja posle ženabe. Nije se abdestio. A u drugoj predaji stoji da bi se Allah poslanik kupao i tamo bi dva rekiata i kaže nisam ga vidjela da bi se nakon toga abdestio. Tako nije Allah poslanik abdestio nakon nečega što je veće samo po sebi od abdesta. Kaže Ibn Omar, u prvi koji je bliži Abdelazak sa istavnim lancem prenosu ako ne dotakneš svoje sidno mjesto dok ne završiš sa gusilom kaže pa koji je abdest bolje gusila ali s tim da u toku kupanja šta ne dotakneš sidno mjesto što nam kaže da Ibn Omer sada dotakne sidno mjesto šta kvari kvari abdest kvari abdest ono što smo govorili jeli, da je dotakne sidno mjesta da je ispravno mišljenje a, da kvari abdest, na što nam ukazuje koji hadis. Busre bin Stafuan, jel tako? Imamo hadis Falka ibn Alije, imamo hadis Busre bin Stafuan. Koji nas smo govorili i dali smo prednost hadisu Busre iz nekoliko razloga. A najjači razlog je to što je hadis jačim lancem prenosila, sada se hadis Falka ibn Alija ispravno da je on slab, kako kaži, kako kažu da bi hatim i drugi. Isto tako, čovjek koji gusulice, dovoljno mu je da nije ti gusul, ne mora nije šta? Abdest isto sa gusulom. Jer ima nešto što je samo po sebi veće od čega? od abdesta, pa ne mora zašto nijeti. Dok Hanabile kažu, mora nijeti oba dvije, oba dva tahareta. Ako nijeti samo gusul, ima gusula, nema, a nema čega. A nema abdesta. Međutim, mišljenje većine učenjaka je preče i odobroga šehu sami Mutejmije. Suprotno je, znači rekao učenjacima svoje pravne škole. Znamo da je šehu sami Mutejmije bio svoje pravne škole. Handelijske. Ali ćete ga naći da u stotine da ne kažemo hiljade pitanja razilazi se sa hambelijskom pravnom školom. Nije znači sredio striktno hambelijsku pravnu školu, nego je šta? Sredio argument, mišljenje. Ja će mišljenje znači sredio, a mišljenje mora biti građeno znači na, na argumentu. Možda će neko kazati, kada se gusulimo, nema pored akli abdu. Je tako? Ima li nema? A kazali su da je poredak šta? Vađib, sve što smo govorili o abdestu. Da je poredak vađib kod većine učenjaka osim mama Ebu Hanife i nekih pravnika. Kako nam onda vrijedi gusul, a nema poredka? Vrijedi nam abdest u gusulu, a nema poredka. Tako. Kada bi kazali da oboje za čovjeku da abdesti prije čega gusula, pa da se onda u gusuli, tada bi ne bi bilo ništa sporno, tako? Međutim, kada kažemo gusili čovjek, a nije prethodno abdestio, pa pri gusili nema poredka, skočio u rijeku, nije ti, i skočio u rijeku. I vidio na polju. I kažemo, po većinu učenjaka ima abdest, nije dužan da šta? Da srlja tijelo, osim po malicijskoj stranoj školi. Ali kako može biti abdest, da nema poredka? Da nije u ovom slučaju izostao šart ili uvjet od uvjeta iz pravosti abdesta, to je poredak, je li nije? Je li nije? Jeste. Ja se razumijemo. Što poradi? Čovjek kada se gusuli, ako prije gusula uzme abdest i ogusuli se, jasno ima abdest. Jer se abdest je prije čega? Prije gusula i taj mu abdest vrijedi. Osim da kažemo da je bio džunik, pa ne može taj abdest vrijedi za šarijetski, jer se mora prije toga očiti. No međutim, ako čovjek bi bio džunup, pa skoči u rijeku, iziđe sa nijetom da, da se očisti, bio bi mu ispravno šta? Saharet, odnosno kupanje. Ali kako može abdest biti ispravan, a nema poredka pri pranju dijelova tijela? Pa je ruke rekla koje skočio u rijeku, skočio rukama, pa je ruke rekla prije čega? Prije lije. Ha? Jednostavno je zazloga da ću što je ovdje, Allah najbolje znači što je ovdje kupanje, kupanje je ibadet za sebe. Ne treba kupanje gledati kroz abdest. Mi kad gledamo kupanje, mi stavimo iz sebe abdest i onda gledamo kroz abdest kupanje. To je pogrešno. Kupanje je ibadet za seban. Nema ništa sa abdestom. To tako. Pa kad se čovjek okupa zbog snage te čistoće, što je sada posljedno veća od abdesta, daje mu šta ujedno i abdest. Ali samo ako se abdestiš, onda moraš imati taj šta. Porad. Čovjek. Allah ta'ala kad se spoje dva dva gusula čovjek mora gusuliti se dva ili više puta ili više puta čovjek na primjer uputio se ka Saudijskoj Arabiji i negdje na put primi islam ušao, primio islam i uđe u Meku ujutru, petkom i legne spavati prije ulazka u Meku i odunuti se koliko se puta mora kupiti? <laughs> četiri puta zbog islama zbog ulazka u Meku zbog džunuta i zbog petka četiri puta treba kupiti <laughs> tako Tako bi bilo. Sve postavka, jel? Kada bi se čovjeku spojilo, desi se čovjeku često da ostane džunit petkom. Pa se spojilo dva gusula. Sad na razileženju islamski učenjaka oko obaveze ili neobaveze kupanja petkom. Da li može spojiti te i badete da budu jedan kada pa se da put okupa ili se mora za svaki od njih okupati posljednje? Većina islamskih učenjaka smatra da je dovoljno da se okupa jedan put, da spoji, ali mora nijetiti. Ha. Mora nijetiti ovdje. Zato što su sve radi sa istom šta. Možete nas kazati, zbog čega nisu morali nijetiti i gusul i abdest. Kažemo zato što je gusul veći od čega? Od abdesta. Ali ovdje su sve šta. Isti. Pa onda moramo nijetiti to. Mora se, mora se to znači nijetiti. Pa čovjek kad usao znači usao ženu, petkom, nijetiti ovaj šrijatski taharet od dunutruka i za petak istrave njegov gusul i ne mora se dva puta kupati. Neki učinjac sad mora dva puta. I navodi se sada je vjeru ostane da jedan od sahaba, ja mu se nećem tačno ime zaboravio sam, ušao kod svoga sina, on se kupao petkom, kaže sine, je li to kupanje od dženabeta ili je od džume? Kaže od dženabeta. Ili se kaže sad kupaj za džumu. Oni to dokazuju, učenjaci koji to kažu, to je savremene u Leme, odobro šeha Albani, rahimahullahu ta'ala. Oni kažu, ovaj Ashab je rekao sinu, kupao sedam put, što na sedmi put kupa je zbog petka. Kažu da nije dovoljno šta da to kupa jedan put, već mora dva puta, tako. Kako će on govoriti na ovo mišljenje? Baš tako. Nije nijetio. Nije, nije. On je ono pitao, zašto je ovo bilo kupanje? Kaže, za čenak. I je rekao, da je rekao i za jedno i drugo, bilo tako ja sam odgovorio. Ne znamo u najmanju ruku, jeli? Ali ovdje je rekao, ja sam se kupao zbog jedne stvari, sad je kad isto se kupao zbog druge stvari. I to je tako, čovjek koji se kupao zbog ženabeta, i nije nije to kupanje za petak, pa kažemo, hoću sada, ako smatraš da je sunnet, hoću sada do sunca i do kupajte za petak. A ako smatraš da je važiv, onda moraš. Jer, jer nije mu znači ne bi uvredio taj pokupanje ako pođunu pisa i nakon toga dobije tisnu. Odunutila se i nakon toga pola sahta ili sahta ili dva prije što se kupala dobila tisnu. I stranije mišljenje kod islam slučenjaka je da ne mora se kupati od dženaba. Da ne mora se kupati od dženaba. Jer hajz koga je dobila je li to veći hades ili dženabet? Hajde je veći hades od dženabeta. Hajde je veći hades od dženabeta. Tako da ne mora se kupati, nego kada završi joj ciklus, nije ti će šta? Kupanje od hajde od dženabeta. A ako bi se okupala, ako bi se okupala, nakon što je dobila ciklus, ako bi se okupala od dženabeta, bio bi ispravan šta? Gusu, nakon toga bi se merila nije samo šta? Ali ovdje jednostavno, zbog nerasipanja, znači, vode i tako dalje, onda je dovoljno da se okupa jedan put. Govorimo ovdje šta je obavezno. Govorimo ovdje šta je obavezno. I to je mezo imama Ahmeda. Dok kažu neki učenjaci, mora se kupati od džunabeta, potom se mora okupati od hajda i ovo je mišljenje, mišljenje mama Ata i Brahma Nehe i Hasan Obasra i drugi neki kažu da mora opet samo sidno mjesto pa nakon toga skupa kod hajda i Nefasa u svakom slučaju prvo, druga vam mišljenje nemaju osnovne i svome da ne mora skupati dok ne završi dok ne završi znači joj mjesečnica <coughs> Dobro je čovjeku da se kupa sa preostalom vodom od supruge. Ja sam ovaj, zadnji put neko ovdje pitao na drugom mjestu. Ovdje me da li je dozvoljno kupa čovjek sa preostalom vodom od žene? Dozvoljeno je. Navode se hadis koji se žene zabrana, no međutim, ispravno je da je dozvoljeno i to je stav Ibn Omara, to je stav Ebu Hureyre, to je stav Ibn Abbasa, Hanetijske, i Malikijske i Šatijske pravne škole i to je dari vajte od Ahmeda i navodi se vjero dostojnim e, vjero dostojnim da se je poslanik sa osrem kupao od onoga što je ostalo od Neimune nakon kupanja, tako da nema smetnje šal da se čovjek kupa. Dobro je na čovjeku da se kupa sa svojom suprugom i da budu jedno drugo goli bez odjeće i da gledaju stidna mjesta jedno drugom, to nije šarijetski zabranjeno, nema nikakve strege u tome. Aisha radijallahu ta'ala anha kaže kupali smo se ja i poslanik sa vasrme iz iste posude pa smo se kaže natjecali i ja gradila sebi vičem pusti me a on viče pusti mene pa smo, a jedno i drugo smo kaže bili džunup jedno i drugo smo bili džunup tako da je ukazuje hadis da je jer supruž, suprug od supruge nema stidne mjesta niti obrnuto, tu nema stidne mjesta tako da hadis u kome se navodi kada dvoje e, kada čovjek ima odnos sa suprugom da se ne razgoličava kao deve što čine to je hadis da ih hadis nije vjerodostojan i hadis da gleda pogledu stidno mjesto da uzrokuje svetilo hadis lažan nikakve osnove nema nema. To ako čovjek čuva sebe, svoje sito mjesto, da ga ne vidi žena i žena od muža, imaju pravo na to. Imaju pravo na to. No, međutim, da gledaju jedno drugom u sito mjesto, to mi nema nikakve zapreke šarijosti. Zabranjeno je čovjeku da se kupa bez odjeće u prisutu ljudi. U prisutu ljudi. Znači, osim supruge, mislite, jeli? I toga još. Sirobina, jeli? Koji ima u prisutu znači ljudi stranaca ne smije se kupati znači ovo to je zabranjeno jer se imuna kaže u hadisu kaže pa sam zasrla poslanika sa osanem pa se je kupao navodi se spomnio se da se Musa ala islam kupao u gostu da što je rostajem hadisa od Buhari sa muslima kako će o to posmaći što je bio šerijet, oni koji su šta? Prije nas, prvo. A je li šerijet, oni koji su prije nas? Nama šerijet, jel nije? Tu je spor. Čina učenjaka i sanske studencije kaže da jeste. Pod uslovima. Ako nema ništa, ko se kosti sa našim šerijetom, u tome, i ako ga naš šerijet nije pobio, onda bi mogao biti naš šerijet. U svakom slučaju, ovdje Musa, ali sam se kupao, jer se kupao pred ljudima, jer se kupao odvojen od ljudi. Daleko od ljudi bio Musa, ali sam. Dokaz za to je hadis u Buharije, da je skinuo, jer se odreći sad na kamen, pa je kamen počeo bježati. A Musa trčao i uzeo štap i viče stani i udara po kamenu, stani kaže čekaj me. A kamen bježi, pa uvijek mu dvije, koja je to mu dvije, da kamen, Musa, ali sam priča kamenom pa je prošao pored ljudi od Beno Israila koji su smatrali da je Musa kilav da je Ader Ader u arapskom znači da je kilav pa kad su ga vidjeli kažu tako nam Allaha nema ništa od onoga što su mi pričali to je laž bila Allah htio da time pokaže ovaj, da pokaže da su oni lažovi i da sami potvrde da su lažovi onome što govori ko izgubi abdest u vrijeme kupanja u vrijeme kupanja desi mu se nešto što kvari abdes ne mora ponavljati kupanje završava kupanje ali mora ponoviti šta abdes tako da ne bi čovjek mislio da mu to kvari i gusul to nema ništa sa gusulom to nema ništa sa gusulom već mu kvari samo abdes Mi se cijelo od klasičnih stvari koje Međutim, kada bi čovjek nam libene, kada bi opravo glavu, završio sa planjem glave, i nakon toga peruči tijelo, desilo se tako da izvuči sjeme. Da to pokvarilo gusom. Ma, vi to mora iz početka ići. To je druga stvar. Nigodim je stvarna koje kvare abdes, a ne koje obavezuju na gusom, koje čini čovjeka da je džunup. Tako da se ovo, znači da se napravi razliku iz toga dvoga. I ovo mišljenje većina islamskih učenjaka, pa teorija, koje sam šafije i spomnjeno jednu kudame i bilo i drugi. Dozvoljeno je čovjeku koji je džunupu da odgodi kupanje, ne mora se odmah kupati. Nije obavezno znači da se odmah kupa. Iako je bolje da to učiniti iako je bolje da to učini. Poslanik sa osam kada je sreo Ebu Hureyru u jednom od medinskih sokaka, kaže mu šta ti je? Poselanio se pa Ebu Hureyru nestao, zgubio se. To pa je došao nakon vremena. Kaže šta je? Gdje si bio Ebu Hureyre? Kaže bio sam džunob, kaže i mrzio sam da sjedim s tobom, a ja džunob. Pogledajte poštovanja Ebu Hureyre, to nikto ne zna da je on džunob poslanikom. Međutim, zna on i zna da to zna uzvišenje Allah i on ispoštovanje prema poslaniku, pa zna nije u svijetu, pa kaže, subhanallah, kaže, zar ne znaš da, je, da se mu'min ne može, on neči, ne može biti nečit mu'min. Mu'min nikada nije nečit. I kad je žena u hajzini pasni, nečit. Zato će, često žene kaže, ja sam nečit. Ja nisam nečit, živa bila. Ti si čista, jednica je čista, ali nisi spremna za namaz u tom stanju. A ne, ja sam nečit, nečit, to nije dozvoljeno kaže. Jer mu'min, inne mel, mušrikune neđet mušici su nečisti, a nisu mu'mini, oni su čisti i svojim, svojim tijelom i svojom dušom. Znači, nije obaveza odma da se kupa, nego može odgoditi. Može to odgoditi. Enes Ibn Malik kaže, poslanik sa kaže, obilazio svoje žene, u jednoj noći imao je sa njima odnos u jednoj od devet žena imao kaže tada sve devet bi obišao jednim gusulom jednim gusulom ono. iako je kada je pitan u tome kada se je kupao kaže ovo je bolje i ovo je sreće i ovo je šišće jedan se priče kupao pa kaže Allah poslije zbog čega ne učiniš to jedan gusul sve to spojiš jedan put kaže ovo je preče i čišće i bolje aptjet u esja u apher tako je došlo u hadisma poslanika zove a međutim dozvoljeno je čovjeku ako ima više od jedne žene da ima odnos sa jednom pa ode kod druge i da umeđu vremenu samo opere stigno mjesto to je dovoljno znači ne mora se kupiti nije obaveza da se kupi dozvoljeno je čovjeku da spava ali da se prije spavanja abdesti prije spavanja abdesti kaže Aisha radi Allah da lana kako bilože Bukhari i Muslim kada je poslanik kada je bio džunup i htio da spava abdestio bi se kao što se abdesti za namaz kao što se abdesti za namaz Ovdje abdest za namaz nije obavezno ona šrijevska da bi se bio riješan. Jer je došlo u jednom hadisu, kaže se, u jednoj verziji hadisa, i to nije autor spomnio ovdje, pa spomnio ovako iz pamćenja, uglavnom, sjećam se da je Hafiz Muhađer, kaže se on djel kod Kolbari, da ima dobar lanac prenosi vašta, kaže, a, sali je se obba, inša, neka se abdesti ako hoće. Ovaj dodatak koji je došao u verziji, ako hoće, nam puno, puno nam je olakšao. To je znači nije vađiv i ako čovjek ne bi sebi trebalo dozvoliti kako da legne bez abdesta, bez da bio džunup ili ne bio džunup, u svakom slučaju nema abdest, ali ako ne uradi, nećemo kazati šta. Griješan, u slučaju da je došla naredba, a on to nije uradio, onda bi kazao da je griješan. Pa kažu neki, navode, zbog čega čovjek da se abdesti prije, prije spavanja, a to je džunup. Jer džunup ne vrijedi šta? Abdest u smislu da je može uzeti sada Kur'an da čita, ako bi kazali da ne može čitati svakom stanju i tako dalje, Pa kaže, zbog čega dole uzma abdest? On kupati. Pa kažu, neki učenjaci kaže, kada čovjek ustane, pa se počne abdest, pa kaže, što se nego odmah je okupao? E tako, to ga naredio da se odmah šta? Okupa. Jer dok čovjek ustane iz kreveta, sve mu je teško. Kad ustane iz kreveta, onda je lakšan. Najteže je u sabah, kad čovjek ustane, ustati šta? Odvojiti se od kreveta što neće A dok čovjek ustane, dok sabu su već druga priča. Dok izliješ napolje, sve je no, normalna stvar, potpuno normalna stvar. Ali ono vrijeme, znači, pa kaže tu, kada čovjek ustane, da pođe da abdesti, onda kažu, da pa to neće tu, onda će se okupati, tako da se riješim toga. Abdullah ibn Qais je pitao Aishu radijallahu ta'ala anha Ko je Abdullah ibn Qais? Ko će mi kazi? Ko je to Abdullah ibn Sa'id? Koji je to Ashab? Jeste čuli za Ebu Musa Rešavija? To je Abdullah ibn Sa'id. To je Abdullah ibn Sa'id. Ovdje je ovako spomenut Abdullah ibn Sa'id. Vjerojatno da se odnosi na njega, jer ne znam da ima neko drugi koji je poznat s tim imenom, koji se da nije pojačnjavao auto njegovim. Ali Abdullah ibn Sa'id, Ebu Musa Rešavija, tako zove. Pitao je, kaže, kako je poslanik sa osam činio kada pa je bio džunup? Jer se kutao, kaže, prije nego što bi spavao, ili bi zaspao, pa se onda kutao, kaže, činio je ovako i ovako. Nekad je činio ovako, nekad je činio ovako. Pa kaže, hvala Allahu koji je olakšao u tom pogledu. Hvala Allahu koji je olakšao u tom pogledu. Jer nije čovjek uvijek jednostavno je skupa na večer. Nekad mora se sabiti, pa se okupa ujutro. A nekome lakše se okupa najviše. Pa ako počeo da postupi, što sada istotavno je postupio. Poslanik sa osvim kada ga je pitao Omer ibn Khattab o čovjeku koji bude durok najveće kaže u hadis koga bliže Buhari muslim kaže neka se abdesti, neka opere stidno mjesto potom neka spavi se abdesti, opere, ovdje kažem prvo neka opere sudno mjesto, pa onda neka se abdesti, pa onda neka spava. Tako je po ispravnom redukciju. Red, red. Je dozvoljeno ženi koja je u hajzu i džunupu da ulaze u džamiju. ovdje imamo jako jednu priču pod dugu raspravu argumenta između učenjaka, jer zaista ovo je pitanje iako djeluje na prvi pogled jako jednostavno ono je komplikovano sviče argumenta i sam slučajno se puno govorio o njemu pa možda je najpreće da to ostavimo za naredni put pošto bojim se da možda neće to moći skoro do jacije naše vjere na se na pravi put istina istina Allah te ala alam sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi أعلام الرجال صناع الحياة Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com الأبات الأبات آه يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من طيب